لكل شيء فخذها بقوة Ve başka الله سبحانه وتعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوه Alloh subhanahu va taolo Maryam surasida Musa alayhisalomga aytadiki: "Ey Musa, men sizni odamlarni o'zimni risolatim va o'zimni kalomim bilan payg'ambar qilib tanlab oldim va siz men bergan Tavrotni va ahkomlarni oling va shukr qiluvchi bandalardan bo'ling." Va alvohlarda, ya'ni Tavrot sahifalarida biz bitgan edikki, har bir narsani pand nasihatini va har bir narsani tafsilotini va ey Musa ana shu pand nasihatlarni va har bir bayon qilingan hukmlarni kuch quvvat bilan oling. Va Yahyo alayhisalomga Alloh subhanahu va taolo aytadiki: Ey Yahyo, xudil kitaba bi quvva. Kitobni kuch quvvat bilan ushlang deydi. Ya'ni <clears throat> Alloh subhanahu va taolo bizlarni va bizdan oldingi o'tgan salafi solihlarimizni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni, payg'ambarlarni barcha barchani o'zini bergan ahkomlarini, o'zini bergan kitobini o'zini bergan dinini kuch quvvat bilan ushlashlikka buyurgandir. Bu kuch quvvat moddiy yoki ma'naviy, ruhiy yoki jismoniy, harbiy, siyosiy barcha taraflama kuch quvvat bilan biz o'z kitobimizni, o'z dinimizni, o'z jamoatimizni o'z izzatimizni ushlab turamiz. Agar bulardan birortasi noqis bo'ladigan bo'lsa, yoki ishlatilmaydigan bo'lsa, biz xor bo'lamiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam payg'ambar qilib jo'natildilar. U kishida quvvat bor edi. Ma'naviy quvvat bor edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamda yaqin, Alloh subhanahu va taologa bo'lgan tavakkul da'vat yo'lidagi sabr, matonat barcha-barcha ma'naviy kuch-quvvatlari juda ham kuchli edi. Va bu kuch-quvvat bilan da'vat ishini Makka da boshlaganlarida u kishi harbiy kuch-quvvatlari yo'q edi. Jismoniy kuch-quvvatlari yo'q edi. Lashkarlari yo'q edi. Bu bilan da'vatni olib borolmadilar. Bu bilan ta'ziqqa uchradilar. Bu bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdek zot Toyifga borib, toshburon qilinib, qonga belanib keldilar. Nima uchun? Chunki kuch quvvat yo'qligidan ularga qarshi turib bera olmaganlaridan mana shunday bo'ldi. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madinaga hijrat qilib kelib, kuch-quvvat to'plaganlarida, ya'ni ikkinchi kuch-quvvat, harbiy kuch-quvvat to'plaganlarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni mazhara qilayotganlar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ta'zim o'tkazayotgan mushriklar sulh Hudaybiyada shartlarga ko'nishlikka e, rozi bo'lishdi. 1.5 ming kishini oldida endi ular tiz cho'kishdi. Undan keyin Makka fathida kuch-quvvat bilan qilingan da'vat bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam afrodlari, ashablari 10 mingga chiqdi. Makka fathidan keyin Hunayn jangida bu kuch-quvvat bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam da'vatlari bilan u kishining ashablari 30 mingga chiqdi. Demak, bizlar o'z yo'limizni bu kuch-quvvat bilan ushlab turishligimiz kerak. Ma'ni, ma'naviy va jismoniy, siyosiy, harbiy. Chunki hozir faqatgina kofirlar quruq tavhid aqidasi bo'ladigan bo'lsa, kitoblarda o'rganilayotgan, jomiyalarda, madrasalarda o'qilayotgan aqidaga agar ummat kifoyalanib qoladigan bo'lsa, bu ummat xorzor bo'ladi. Biz buni ko'rib turibmiz. Bular u aqidadan qo'rqishmaydi, balki ular u aqidani hayoti bo'lgan, u aqidani himoyachisi bo'lgan jihad aqidasidan qo'rqishadi. Shuning uchun ular bizdan agar biz ozgina zaiflik qiladigan bo'lsak, ozgina bir beparvolik qiladigan bo'lsak, qadriga yetmaydigan bo'lsak, mana bu kuchlarni yo'q qilishlikni xohlashadi. Shuning uchun birodarlar, har birimiz o'z yo'limizni, jamoatimizni, Qur'onni, shariatimizni kuch bilan ushlab turishligimiz kerak. hammamiz hushyor bo'lishligimiz kerak. Bunga xatralar, hamlalar to oxirgi zamongacha avval islomdan beri davom etib kelyapti, kelaveradi. Ular har xil shaklda bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni davrlarida ukshimga sindirishlar ashoblarini ukini saflardan olib chiqib ketishlik bilan fitna qilishlik bilan bo'ldi. Ya'ni Uhud jangida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning lashkarlarini 3 dan birini Ubay ibn e, Salul sug'urib olib chiqib ketdi. Nima bilan olib chiqib ketyapti? O'zini fitnalari bilan. O'zini go'yoki xolisona fikr beryapti, Bu fikir qabul qilinmayapti. Bu bilan aldov bilan maqsad nima? Lashkarni bo'lib tashlashdik. Bizda ham xuddi bo'lganidek. Biz Amerika bilan Shohukut jangida jang qilgan bo'lsak, u paytda o'zicha bizni sindirishlik uchun jamoatni va uni yo'lini malomat qilishlik uchun ular nima deydi? Bu birodarlar Mavaraun nahr uchun chiqqan edi. Bularni shahid qilib yubordi deb bu tomondan kelishdi. Bu bilan nima? Bu bilan agar biz zaiflik qiladigan bo'lsak, ularni gapiga uchadigan bo'lsak, bu bilan o'zimizning safimizga halol kirib keladi. Yo'inki bo'lmasam Pokiston jangi bo'layotsa, Pokiston jangidan ko'ra Afg'oniston jangini qilishlik kerak degan bir g'oyalarni ko'tarishdi. Bu muhim deyshti. Bu bilan maqsad nima? Bir tog'utni sindirilyatsa, bir tog'utni xorzor qilinyatsa, uni basharasini ochilyatsa, u paytda boshqa tarafga burishlik. Bu hammasi mana shu bizni olib borayotgan yo'lga bo'layotgan hamlalar. Lekin alhamdulillah o'sha kundan hozirgacha biz o'zimizni yo'limizni mahkam ushlaganmiz. Kuch, quvvat bilan ushlaganmiz. Yo'anki bizlarga boshqa hamlalar bo'ladi. Ulardan biri munofiqona hamlalar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni atroflaridagi ashoblarga munofiqlar aytishadiki, sizlar ularga ihson qilmanglar, pul bermanglar. Nima uchun? Humul ladina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillah. Rasulullohning atrofidagi kimsalarga sizlar infoq ihson qilmanglar. Hatto yanfazu, hattoki ular iqtisodiy qiyinchilikdan, tushkunlikdan o'zlarini yo'llarini tashlab tarqab ketishadi. Walillahi khazainu samawati val ard, walakinnal munafiqin la yafqahun. Allah subhanahu va taoloning yer va osmon xazinalari bor, lekin buni munofiqlar tushunmaydi deydi. Mana bu yerda ularda bir yo'lni tashlab ketishlikka sabab bo'ladigan narsalardan biri nima ekan? Agar sizga imtihon keladigan bo'lsa, siz yo'lni tashlashga majbur bo'lar ekansiz. Bu imtihonni qanday sun'iy qilishlik. Ya'ni sizga berilayotgan infoq ehson jihodiy faoliyatga kerak bo'ladigan narsalar ularni qir qiladi. Bu bilan siz yo'lni tashlashlikka majbur bo'lasiz. Lekin mu'min kishi bunday bo'lmasligi kerak. Alloh subhanahu va taolo aytganidek, "Valillahi xozainus samawati val ard." Alloh subhanahu va taoloni yer va osmon xazinalari kaliti uni qo'lidadir. Biz ana shu xazinalar bilan Alloh subhanahu va taoloni dinini oliy qilishlik uchun chiqqanmiz, birodarlar. Biz suyanchig'imiz bizni orqamizda turgan zot qaysidir kufr davlatlari, mushriklar yoki din dushmanlari bular emas. Bizni orqamizda turgan, bizni ustimizda turgan zot Alloh subhanahu va taolodir. Abu Jahl Badr jangi kuni lashkarda olib ketayotganda Bani G'ifor qabilasidan uni kattasi Xaffof ibn Ima chiqdi. Xaffof ibn Ima G'ifori chiqib aytdiki, agar senga lashkar kerak bo'ladigan bo'lsa, lashkar beraylik. mol dunyo kerak bo'ladigan bo'lsa, mol dunyo beraylik. Qurol asliha kerak bo'ladigan bo'lsa, Muhammadning ziddiga biz qilib beramiz shuni, kamchiligi yo'qmi deb so'radi. Shunda u aytdiki, bir haqiqatni aytdi. Aytdiki, agar biz Muhammad bilan jang qilishlikka chiqqan bo'lsak, Muhammad bizga toqat qila olmaydi. Kuchi yetmaydi dedi. Bizi kuchimiz shunchalik ko'p dedi. Lekin agar Muhammadni Parvardigori bilan urushgani chiqqan bo'lsak, u holatda bizni hech qanaqangi toqatimiz yetmaydi dedi. Ya'ni u bilmas ediki Muhammad alayhisalomni Alloh subhanahu va taoloni haqiqiy payg'ambarlari ekanligini. Lekin haqiqatni aytdi. Haqiqatda u faqat Muhammad alayhisalom bilan jangga chiqmagan edi. U Muhammad alayhisalomni payg'ambarini qarshisiga jangga chiqqan edi. Shuning uchun u jangda mag'lub bo'lib ketdi. Biz ham Va ana janglarida bizlarga Alloh subhanahu va taolo shunday bir ibratlarni berdiki, ayni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bergan edi. Bularni berishligi gohida biz haq bo'la turib, hamma narsani tushuna turib turib, gohida shakka tushib qolamiz. Taraddudga tushib qolamiz ba'zi bir imtihonlarda. Mana shu imtihonlarda bir avvalgi sizlarga berilgan ne'matlarni sizlar bilan kim turganligini eslab qo'yinglar deb Alloh subhanahu va taolo bizlarga ibratli voqealarni berdi. Vana jangida biz juda ham osonlik edik. Va bizga qarshi chiqqan Pokiston hukumatı lashkarlari juda ko'p edi. Har qanday imkoniyatlari bor edi. Bali biz u jangda nisbi shikast yedik. Lekin Alloh subhanahu va taolo biz bilan birga ekanligini ko'rib ham oldik. Unda shunday ediki, Kashmirda Dubay, Sharja, Turkiya kabi fasod ish bo'lmayotgan edi. U yerda undan da battar insonlar turgan edi. Ana shuning uchun Alloh subhanahu va taolo ularni azoblab tekkislab tashladi. U 60 ming Pokiston lashkari edi. Ular bizlarni qarshimizga Alloh subhanahu va taoloning dinini oliy qilishligi uchun chiqqan muhojirlar jamoasiga shariatni oliy qilaman, hukmron qilaman deb turgan jamoatni surib tashlashlik, yo'q qilib tashlash uchun jang qilib qo'ygan edi. Bu bilan ular Alloh subhanahu va taoloning g'azabiga uchragan edi. Bu bilan ular Alloh subhanahu va taoloning yetim yesinlarini, mazlum mazlumalarini, bechora bandalarini duoibatiga qolgan edi. Biz agar u jangda juda ko'p bo'lsa 2000 yo 5000 ulardan qatl qilgan bo'lsak, Alloh subhanahu va taolo g'ayrat qilib o'zini bandalarning himoyasida 60 mingni tekbirlab tashladi. Bu ayniki Badr jangida sahobalarga malaikalar tushib qo'llab-quvvatlagandek, bizlarni ham qo'llab-quvvatlagan edi. Bu bilan biz o'zimizni kimligimizni bilishligimiz kerak. Bu bilan biz nima ish qilayotganligimizni bilishligimiz kerak, birodarlar. Bizlar shunday bir tarixlar yasayamizki, butun ummatga ibrat bo'ladi. Bu qilinayotgan ishlar, bu jihodlar shaytondir kimgadir kelib, e, nima qilasan? Shunchadan beri darbadar yurasan, shunchadan beri birodaring shahid bo'ladi, shunchadan beri faqat imtihon ko'rasan, faqat imtihon ko'rasan deb bizni o'zimizni yo'limizdan ozdirmoqchi bo'ladi. Lekin bular hammasi butun ummat uchun bir dars bo'lyapti. Hatto buni o'zimiz ham bilmay qolyapmiz. Yaqinda bo'lib o'tgan Banu qamoqxonasini ozod qilishlik kimlardir buni qadriga yetmaydi. Kimlardir aytadi, o'zimiz tanimagan qaysidir bir ummatni kimsalarini biz ozod qildik deydi. Kimgadir buni qadri bor, kimgadir qadri yo'q. Lekin yaxshilab tushunadigan bo'lsak, tashqaridan kelgan birodarlar aytayaptiki, Bannu qamoqxonasini ozod qilgandan keyin shunday ruhlanib ketdiki, birodarlar, ha biz ham qilsak bo'lar ekan-ku, deb Iroqda, Suriyada qamoqxonalarni buzib, o'z birodarlarini mazlum mazlumalarni olib chiqib ketishdi. Bu bilan biz nima qildik? Qurbonlik berdik. Lekin shunday qurbonlik berdikki, butun ummat dars oldi. Lekin biz buni tushunmay ham qoldik. Hattoki Iroqda bir ambarmi bir joyga bir karvon shaklida kirib, bir amaliyotni qilib antiterrorga qarshi ba'zi bir kattalarni qatl qilib chiqib ketyapti. Biz uni ko'rib havas qilyapmizki, zo'r ish qildi. E, qissa bo'lar ekan, qanaqa qildi ekan deymiz. Vaholanki biz bizdan keyin chiqdi. Ular bizdan o'rgangan edi. Biz karvon shaklida Bannuga kirgan edik. Faqat biz oq marshrutlarda kirdik. Faqat biz o'zimizni shaklimizni ana shu paytda intixobot bo'layotganida odamlar o'yladiki, intixobotga kelayotgan odamlar deb o'yladi. Bizni ham maskirovkamiz o'ziga yarasha edi. Bundan o'rganib ular qildi, birodarlar. Biz Shaykotda jang qilgan bo'lsak, birodarlar shahid bo'lgan bo'lsa, ana shu paytda 11 yil oldin ummatga dars berildi. 70 ta shahid berib, bu Amerikani lashkari bilan urushsa bo'ladi. Shuncha tanklar bilan qochish kerak emas. Ming-ming lak-lak askar bilan imoratni topshirib qo'ymaslik kerak deb biz dars bergan edik. Undan keyin Pokiston munofiq hukumatı bunga qarshi bo'lgan jangda hattoki Pokiston hukumatini Fojini kofir deyishlik bu yoqda tursin. Uni bir yonidan o'tib ketishdan ham qo'rqishardi ular. Lekin biz birodarlar xususan aqida darsini bergingacha bu mal'un hukumatni basharasini ochib bergingacha qancha-qancha da'vatlar, qancha-qancha mehnatlar, qancha-qancha zaxmiy bo'lishliklar, qurbonliklar bo'ldi. Shundan keyin biz mana shu holatda, mana shu izzatda yuribmiz. Bu jihodni mevasini berishligidir. Bu islom daraxtini qonlar bilan ko'karib, meva bera berayotgan vaqtidir. Lekin kofir va munofiq mushriklar oxirgi ularni umidlari shuki shu mevalarni ummat yemasligi kerak. Shu mevalarni farzandlarimiz yemasligi kerak. Bu mevalarni payxon qilinishlik kerak. Bu mevalarni samarasiz qilishlik kerak. Buning uchun ular kurashadi. Yaqin tarixda Tojikiston jihodida birodarlarimiz qon berib, jon berib jihod qilishdi. Lekin arzimas kursilarga, arzimas dunyoni aldoviga ular uchib qolishdi. Nuri bo'lsin, To'rajozonda bo'lsin, hammasi ular uchib qolib hamma mevani samarani payhon qilishdi. yoki bosniyada bo'lsin serbiyada bo'lsin bular mana shu mevani xohlashmaydi hosil bo'lishligini biz ham ayni mana shu paytda turibmiz biz ularni makr hiylasiga uchmasligimiz kerak harakat boshlangandan to oxirigacha bir aqida ulkan g'oya maqsad bu yo'lda turadi. Himmatda turadi. Mustahkam kuch-quvvat bilan turadi. Bu yerda turgan birodarlarni agarchi dushman bilan urushlikka tayyor bolsa da yana tayyorlanyapti, yana mutaxassis qilinyapti. Nima uchun? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam quvvat otishlikdadir dedilar. Bu nima degani? otishlikda degani ta'limda olib, otib otib kelsa kuch paydo bo'ladi degani emas. Otishlik degani otib tegizishlik degani. oti mushrik kofirlarni qirishlik degani. Har qancha biz ularni qiramiz, har qancha biz ular bilan jang qilamiz, izzat bo'ladi. O'zbekiston islomiy harakati O'zbekistonga jang qilishligidan oldin kim edi? hali dunyo tanigan yo'q edi. Hech kimga xatrasi yo'q edi. Bemalol edi. Lekin ikki marta kirib chiqishlik bilan jang qilishlik bilan ular bizni kimligimizni tanishdi. Bu bilan bizga izzat keldi. Afg'onistonga kelib, to'planib turib, u yerda imoratni himoya qilib, sharri fasod bilan jang qilindi. Bu bilan nima bo'ldi? o'sha sharri fasod eng bular jangni ustasi eng bular mohiri deb hamma biladigan sharri fasod bizlarni birodarlarni ixlosi bizlarni Alloh subhanahu va taologa birodarlarni bo'lgan ishonchi bu bilan ular lol qoldi. Tavba qilib hattoki otilayotgan o'q kim tarafidan kelayotgani, bu o'qni kim otayotganini bilib turardi. Ma ramayta idramayta valakinnalloha rama. Chunki otayotgan birodarlar o'zi otmas edi. Alloh otardi. Chunki u birodarlar Alloh subhanahu va taoloning haqiqiy valisi, haqiqiy mujohidiga aylangan edi. Ular Alloh subhanahu va taoloni dinini cho'qqisi bo'lgan jihodda yurishganligini bilishar edi. Ular oliy himmat bo'lishganligi sababli dunyoni arzimagan matolari, arzimagan mas'uliyat, mansabdorlik bularga uchmagan edi ular. Shu sababli ular mana shunday xatarli, haybatli bir mujohidlarga aylanishgan edi. Shu sababli agarchi ularni qo'l oyog'ini bog'lab qalay jangga olib borilsa ham ana shu yerda ham o'zini sherligini ko'rsatib kofirlarni bir hafta qirib keyin tanklarni ostida shahid bo'lib ketdi. Bular bizlarni birodarlarimiz, bizlarni shahidlarimiz, bizlarni ustozlarimiz. Biz Qachonki ularning orqasidan yuramiz, qachonki biz ularni qilayotgan ishini qilib kelgan ishlarni davom ettiramiz, shundagina bizda ham izzat bo'ladi. Pokiston bilan jang qilib biz izzat topdik. Vaziriston desa hozir butun kufr titraydi. Nima uchun? Jihad uchun. Alloh subhanahu va taoloning dushmanlariga bir xilda muomala qilganligimiz uchun. bir xilda shiddat bilan qahshatli zarba berishligimiz bu bilan bizlarni turgan mintaqaga haybat keldi, izzat keldi. Demak, biz o'zimizni kimligimizni va kimni ishini davom ettirishligimizni bilishimiz kerak. bizlardan avvalgi Imom Buxoriy rahimahullohni hamma tilga olsa juda ham bir Rasululloh sallallohu alayhi sallamning hadislariga xizmat qilgan bir buyuk alloma deb biladi. Lekin u kishini suratlarini shunday buzib tashlanganki, uni sababchilari beamal olimlardir. Imom Buxoriy deganda faqatgina bir oppoq kiyim kiyib olgan, bir qo'lida qalam, bir qo'lida davvat u varaqalar hadisni bitib yurgan bir olim ko'rinadi xolos. Lekin bizlarni ajdodimiz bo'lgan Imom Buxoriy varoqa degan o'kishni kishini aytadilar-ki, men Imom Buxoriy bilan yurar edim. Imom Buxoriy ribotda turar edilar va u kishi bilan yurganim hayotim davomida faqatgina 2 marta hadafga tekkiz olmagan edilar xolos deydi. Ya'ni Imom Buxoriy qandayin hadis ilmida mohir bo'lsalar, xuddi shundayin jang ilmida merganlikda bizi ajdodimiz bo'lgan Imom Buxoriy mohir bo'lgan. Lekin hozirgi olimlar o'zlarini shakllarini Imom Buxoriy shakli deb ko'rsatishadi. Lekin ularning shakli nima edi? Masalul ladina humilit tawrata thumma lam yahmiluha kamasalil himar yahmilu asfara. Ya'ni beamal olimlarning misolini Alloh subhanahu va taolo aytgan ediki, o'sha Tavrotni yuklangani u berilgani unga amal qilmaganlarning misolini eshak kabidir. Kitoblarni ko'tarib ketayotgan dedi. Ya'ni eshak qanday foydalanmaydi, xuddi shunday foydalanmaydi ular. Alloh subhanahu va taolo eshak qanday bilmaydi nimani ko'tarib ketayotganini, xuddi shunday ular ham bilmaydi nimani ko'tarib ketayotganini dedi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo eshakka o'xshatdimi? Ularni barcha narsalari eshakka o'xshab ketgan. Ular gohida qarshi gapirib turishadi. o'zlarini dinlarini himoyachilariga, mujohidlariga o'zlari qilmaganlari uyoqda tursin, eshak haragandek quloqqa notanish, yoqimsiz gaplarni gapirib turishadi. U bilan birgalikda eshak o'zini o'sha haydab ketayotgan odamdan yana baribir kaltak yo'rganibdek, ular ham shuncha xizmat qilib, tellab pishib xizmat qilsa ham yana kaltak yeyverishadi. Bu nima? Bular haqiqiy o'zlarini yo'llarini tark qilganliklari bo'ldi. Biz ulardan ibrat olmaymiz. Biz haqiqiy asl bizlarning ajdodlarimizdan ibrat olamiz. Abdulloh ibn Muborak u kishi Marvdan Antokiya tarafga jihodga bordilar. Abdulloh ibn Muborakdek zot Hadis ilmida Imom Abu Hanifani eng katta shogirdlaridan 2800 kilometr ekan. Borganda ham mujohidlarni qilayotgan ibodatlarini ko'rib, mujohidlarni olayotgan savoblarini ko'rib, havas qilib u yerga borib attang qildilarki, biz xoliya bilan bariya masalalarda umrimizni zoya qilib yuravergan ekanmiz dedilar. Xoliya bariya degani kinoya talaqlarning lafzlari. Shu bilan yuravergan ekanmiz deb afsus qildilar. Abdulloh Muborak. Haqiqiy olimlar mana bunday bo'ladi. Ular o'zlarini izzatlarini, o'zlarini dinlarini, o'zlarini ilmlarini mana bunday tariqatga yetkazishadi. aksincha beamal olim bo'ladigan bo'lsa, u ana shunday ish olib boradi. Mushrik kofirlardek. Mushrik kofirlar Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda innamal mushrikuna najas dedi. Mushriklar najas dedi. kimdir uni ular ma'naviy najosat ularda yoki haqiqiy najosat ularda deydi nima bo'lganda ham ular najosat ularni gapirishligi najosat. Ularni qarashlari najas. Ularni eshitishlari najas. Ularni gapirishlari najas. Chunki ular najosatda turibdi. Bizlarning yo'limizni ham ular mana shu ko'z bilan ko'radi. Mana shu qarash bilan qaraydi. Biz ularni gaplaridan, ularni ishlaridan ta'sirlanmasligimiz kerak. biz o'zimizni yo'limizni mahkam kuch-quvvat bilan ushlab turishligimiz kerak. O'zimizni bilgan narsamizni tutga chiqarmasligimiz kerak. Ali roziyallohu anhu Amirul Mu'minin Umar roziyallohu anhu aytadilarki, la taj'al yaqinaka shakkan. ilmaka علمك va la zannaka haqqan. siz o'zingizni ilmingizni nodonlik qilib olmang Cahillik qilib olmang. Alloh subhanahu va taolo bizlarga ilm berdi. Bu ilm shuki sarif sarfni aytayotganim yo'q. Nahu sarf arab dilini grammatikasi, arab tilidan to'g'rima-to'g'ri tushunishlik bu ilm emas, birodarlar. Yahudiylar butun ummatni hozir bizni kimlardir bular ilimsiz, qanchadir foizi deb malomat qilayotgan bo'lsa, Yahudiylar ulardan ko'ra kattaroq baho bergan. Bular hammasi ummiy deydi. Qur'oni Karimda hammasi omma hech narsa bilmaydi deydi. Hozir ham o'zimizni go'yoki allomalarimiz ilmsiz deyishadi. Ilm u emas, birodarlar. Ilm shuki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni yo'llarini sof tarzda bulanmagan holda o'rganishligimiz va unga amal qilishligimizdir. Ba'zi bir mana bunday safsatalar bilan o'zimizni haqiqatda bunday emasmikin, boshqachamikin demasligimiz kerak. Va o'zimizni ishonchimizni shak qilmasligimiz kerak. Haqiqatda Alloh subhanahu va taolo bizlarga yordamchi bo'lib kelyapti, quvvatlab kelyapti. Shu kungacha bizni butun kufr millati qirib, yakson qilib tashlayman deyapti. Alhamdulillah bunga erisha olmayapti. Demak, biz bu ishonchimiz bu. Buni biz shak qilib olmaylik. Biz buni haqiqiy yo'l qilib tutganmizmi? Har qanday bundayin hamlalarga, xatralarga turishligimiz kerak edi. Biz haqiqiy Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ashoblarimiz. Biz ularni sifati bilan sifatlanganmiz. Ansorlar, Aws va Khazraj ikkita qabila rivoyat qilinadi. Bu ikki qabila biri biror bir ish qiladigan bo'lsa, ikkinchisi xuddi shunday ish qilardi deyshadi. Go'yoki ikkita qo'chqor bir-biri bilan o'zishib yurganidek Avus qabilasi Ka'b ibn Ashraf Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni haqorat qilgan, u kishining orqalaridan bo'xtonlar tarqatgan islom dushmani buni Avus qatl qilib keldi. Terror qilib keldi. Buni ko'rgan Hazrat o'tirolmay qoldi. Va ular eslab qolishdiki, Haybarda ibn Abil Huqayq degan bir Yahudi bor ekan. Ka'b ibn Ashrafdan qolishmas ekan din dushmanligida. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan kelib ijozat so'rashdi. Ey Rasululloh bizga ijozat bering, uni qatl qilaylik deish. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ijozat berdilar. Bu nima? Bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ansorlarining sifati, bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ashablarining sifati. Ular mana bu narsalarda musobaqa qilishadi, din dushmanlarini yo'qotishlikda. Biz mana shunday bo'lishligimiz kerak. Din dushmanlari bilan hamtovoqlik qilayotganlar bilan ularga havas qilib, biz ham hamtovoqlik qilaylik deyishlik emas. Yo'nki ular bu yo'ldan yuryapti, biz ham bu yo'ldan yuraylik deyishlik emas. Balki biz o'zimizning yo'limizni basiratan tanlab olganmizmi? Bunda hech qanday shubhasiz kuch quvvatni ishlatib ishimizni olib borishligimiz kerak edi. Shundagina bizga Alloh subhanahu va taolo izzatni beradi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam oyat karimalarni hozir o'zimizning safimizga kirishadi, shunday buzib ko'rsatib berishadiki, hayron qolasiz. Ilmsiz bo'lib qolsangiz va ma'lumotingiz bo'lmasa, u haqida haqiqatda to'g'rimikin deb borasiz ut tahrir to xalifa kelmagungacha amri ma'ruf va nahy anil munkar qilinmaydi bu uni dasturi Biz birodarlarimizning ichiga ham bu narsa kirib kelyapti biz bu yerlarga nima uchun yuramiz nima uchun azizlarimizdan ajrayapmiz Nima uchun qon jon beryapmiz? Alloh subhanahu va taoloning shariatini bir kun bo'lsa ham hayotimda tatbiq qilay deb yuribmiz. Ular kelishadi hozir amri ma'ruf. Hozir mintaqamiz yo'q, hozir kuchimiz yo'q, hozir umiz, hozir bumiz Qo'yaver. Ha nima bo'lsa ham bular o o'h, Makka mushriklari darajasida emas Baribir Alloh subhanahu va taoloning yo'lida yuribdi-ku. Alloh subhanahu va taolo uchun qurbonliklar beryapti-ku. Yo birodar, Alloh subhanahu va taoloni yo'lida yurgan birodarga nomunosib ish qiladigan bo'lsa, unga undan da kattaroq, undan da qattaroq nonko'rligi uchun jazo berishlik kerak. Ayniki bir uylangan odam xotini bo'la turib buduq ish qilib qo'yadigan bo'lsa, uni toshbo'ron qilib o'ldiriladi. Bir bo'ydoq agar buzuq ish qilib qo'ysa, uni darralanadi. Nima uchun? Chunki u hali bu ne'matni bilmagan edi. U hali bu narsani ko'rmagan edi. Shuning uchun uniki sal yengillaydi, buniki og'irlashadi. Xuddi shundayin Alloh subhanahu va taoloni haqiqiy lashkarlari gunohdan, ma'siyatdan, noo'rin ishlardan bari bo'lgan kimsalar bo'lishlik kerak. Qilganda ham ular o'zlarini mana shunday poklab olishliklari zarur bo'ladi. Yoki bo'lmasam Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bay'at berayotganlarida, bay'at olayotganlarida sahobalardan necha kishi edilar? Rizvon, bay'at Rizvonda. Sanoli 1100 ming kishi bo'ladigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo buni shunday ifodalaydi. Innal ladina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Alloh yadullohi fawqa aydihim. Faman nakata fa innama yankutu ala nafsihi ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما sizga bay'at berayotganlar ular Alloh subhanahu va taologa bay'at berishyapti. Ularni qo'llarini ustida Alloh subhanahu va taoloni qo'lidir. Kimiki Alloh subhanahu va taologa bergen bay'atini büsse uzige zarar qiladi. Va man awfa bima ahada alayhi Alloh kimiki Alloh subhanahu va taologa bergan ahdiga vafo qilsa, Alloh subhanahu va taolo unga buyuk ajr beradi deydi. Bu yerda bir narsani tushunaylik. Hozir bizlarga tashlangan narsa biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni sunnatlariga amal qilib, ularni sahobalardan izlaridan yurib bay'at berayotgan bo'lsak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bayatni nasihat qilishlikka olardilar. Bayat berardi, men nasihat qilaman har bir kishiga, kim bo'lishidan qat'i nazar deb bayat berardi sahobalar. Yo biror kishidan biror narsa so'ramayman deb bayat berardi, yoki o'limga bayat berardi, yoki jihodga bayat berardi. Bu bayat edi. Bu bayat edi. Bayat degani sotishlik degani. Sotishlik nima bo'ladi? Men mana shu ishga o'zimni qurbon qilaman. Alloh subhanahu va taologa jonimni tikdim. Uni evaziga jannatni deb jonini tikishlik. Bu bilan o'zi nima bo'lyapti? Bay'at degani demak bir ko'rinish ekan. Asl narsa nima ekan? Ahd berishlik ekan. Demak, bay'at degani ichida ahd degani. Bay'at bir ko'rinishi qo'l berishlik. Asl narsa nima bo'lyapti? Ahd bo'lyapti. Hozir nima deyishyapti? Hozir bay'at berilmaydi hech kimga. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bay'at olyaptilar. Biz u ummatimiz. Biz amirga bay'at berishligimiz kerak. Rahbarga bay'at berishligimiz kerak. Bay'at nima ekan? Ahd dedi Alloh subhanahu va taolo. Bay'at deb turib, oxirda aytayaptiki, kimiki Alloh subhanahu va taolo berga bergan ahdiga vafo qiladigan bo'lsa, unga ulkan ajr beriladi deb turib, bay'atni ahd deyapti Alloh taolo. Ular ki ahd biz berganmiz. Bay'at berilmaydi, ahdni buzsa bo'laveradi. Bu bilan nima bo'lyapti? Bu bilan din ko'rinishlari mazah qilinyapti, o'chirilyapti. Bugun anu ma'ruf qilmaymiz, ertaga bay'at qilmaymiz, indinga namoz ham o'qimay qo'yamiz-da. Bu o'zlarini alloma degan din dushmanlarini bizlarga olib kelayotgan bu fitnalari birodarlar. Xalifa bo'ladi, bo'lmaydi. Qayerda kitoblarimizda yozib qo'ygan halifaga amirga halifa bo'lgan insonga bayat beriladi deb. Rasululloh sallallohu alayhi sallamning biror bir hadislarida faqatgina halifaga beriladi degan joyi bormi? Qur'oni Karimda biror joyida bormi? Yo'q, birodarlar. Hech qayerda yo'q. Hech kim ko'rsata olmaydi. Balki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, kim o'lsa, bo'ynida bay'at bo'lmagan holda, u jahiliyat o'limida o'lgan bo'ladi dedilar. Kim o'lsa, yo bizlar o'lmaydigan insonlarmizmi? Biz o'lib qolamizmi ertaga? Bay'atsiz o'tib ketaveramizmi? Demak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga u narsa qiziqtirmagan. Kim o'laman desa, u bay'at beradi. ha uni ahdim nomlasin yoki bay'at deb nomlasin. Ikkalasi bir narsa, hech qanday farqi yo'q. ya'ni boshqa narsa shuki, ahni buzsa bo'laveradi. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda roza tutinglar degan bo'lsa, kim roza tutmayman deyaladi. Tutmasa bo'laveradi. Dikkat etiladimi? Alloh subhanahu va taolo sollu degan bo'lsa, namoz o'qinglar degan bo'lsa, Kim men namoz o'qimayman desa bo'ladi. Yo, buzvorsa bo'laveradi namozni desa bo'ladi. Hech kim bunday deya olmaydi. Alloh subhanahu va taolo xuddi shunday va aufu bil ahd innal ahda kana mas'ula deydi. Ahdga vafo qilinglar deydi. Haqiqiy mu'minlar vafo qiladi. Kim ayta oladi men vafo qilmayman, vafo qilmasa bo'laveradi deb. Qur'on Karimda vafo qilinglar deyapti, vafo qilmasa bo'laveradi. Bu din bo'ladimi? Bu iymonmi? bundan so'raladi deydi Alloh subhanahu va taolo. Demak, bizlar o'zimizni tutgan yo'limizni haqiqatini bilarkanmiz. Buni qanday bizlarga yetib kelgan bo'lsa, xuddi shunday olib borishligimiz kerak. Xuddi shunday amal qilishligimiz kerak. Har xil zarbalarga aldanib qolmasligimiz kerak. Shundagina bizlarga Alloh subhanahu va taolo o'zini dinini oliy qilishlik sharafini beradi. Shundagina bizlarga o'zini dinini hukmron qilishlik sharafini bizga beradi. Shunday ekan mujohid birodarlar, har doim, har holatda, har qachon hech qanday taraddudga tushmasdan, shakka tushmasdan o'zimiz yo'limizda mustahkam bo'laylik. O'zimizni yo'limizni kuch-quvvat bilan olib boraylik. O'zimizni yo'limizni tayyorgarlik bilan va buni amalga oshirishlik bilan olib boraylik. Va bu karvonni to'xtatib qo'ymaylik. Shu kungacha yurib kelyapti. Bizlar qonlarimizda haqiqiy mu'minlarni qoni yurishligi kerak. haqiqiy rijollarni, haqiqiy Alloh subhanahu va taologa jonini tikib qo'ygan kishilarni qoni yurishligi kerak. Arzimagan dunyo matosiga bu narsalarni alishtirmasligimiz kerak. Kim bizlarni bu ne'matlarimizga, bu yo'limizni to'lovini to'lay oladi? Kim? Bu yo'lni to'lovi, bu jihodni savobi jannat bo'lsa, Alloh subhanahu va taoloning didorini ko'rishlik bo'lsa, jamolini ko'rishlik bo'ladigan bo'lsa, bizlarga va'da qilayotgan narsalar nima o'zi? Kim bizlarga jannatni va'da qiladi bu yerni tashlashlikka? Kim bizlarga Alloh subhanahu va taoloning jamolini va'da qila oladi? hech kim va'da qila olmaydi. Va'da qilayotgan narsasi faqatgina puch yong'oq bo'lgan dunyo matosi yu jahannam azobidir. Shuning uchun birodarlar, hammamiz mustahkam bo'laylik. Hammamiz haqiqiy rijol bo'lib, haqiqiy Alloh subhanahu va taoloni lashkari bo'laylik. O'zimizni hadafimizni yo'qotib qo'ymaylik. O'zimizni jihodimizni samarasini ketkizib qo'ymaylik. Inshaalloh shundagina bizlarga Alloh subhanahu va taolo izzat beradi. Bizlardan ketgan, bizlarni oxirgi ana shu xilofatimiz bo'ladigan bo'lsa, ketishidan oldin xalifa Abdulhamid bizlarga bir ibratli voqeani tashlab ketgan. O'shuki yahudiylar Falastindan bir qismini o'zlari uchun rasmiy qilib olishligi uchun xalifani oldiga borib aytishadiki, bizga shuni rasmiy qilib bersang, bizga shuni kesib bersang deydi. Buni evaziga ular chiroyli qizlarni va'da qilish olmaydi. Chunki xalifa nima bo'lsa ham xalifa edi. Unga Yevropani yarmi jizya berardi. Rus jizya berib turardi o'sha paytda ham. Unaqangi cho'rilardan unda son mingta edi. Unga sharob quyib berish olmadi. Nima bo'lsa ham taqvosi bor edi. Unga aytishdiki, shundek bir takliflarni berishdiki, olib ko'rsangiz jamoatingizga ham foyda, o'zingizga ham foyda, lekin izzatni foydalar uchun berilmaydi. Birinchi ular aytishdiki, biz 150 million dinor beramiz deydi. 150 million dinor. 1 dinorda 4 gramdan tilla bo'ladigan bo'lsa ham 150 million dinorni necha kiroligini hisoblab qo'yavering. Ikkinchisi, agar Yevropadan qarzi bo'ladigan bo'lsa, Usmoniy xilofatni hamma qarzini biz to'laymiz. Ikkita. Uchinchisi, biz Usmoniy xilofatini siyosatini qo'llab-quvvatlaymiz. To'rtinchisi, biz Baytul Maqdisda Jomiya Usmoniya Usmoniylar jamiyati degan madrasa ochib beramiz deyshdi. va buni evaziga nima qilishim kerak deganda shu rasmiy qilib bizga yerni bersin dedi. Shunda u kishi aytdiki, Baytul Maqdisdan bir parchasi kesilgandan ko'ra Abdulhamidni badanidan bir parchasi kesilgani yaxshiroq dedi. Baytul Maqdis qon bilan olingan, qon bilan beriladi dedi. Va men ota bobomni, ajdodlarimni toza tarixini o'zimni xiyonatim bilan bulg'amayman dedi. Va oxirida aytib qo'ydiki, sizlar shohimga turaveringlar, men ketganimdan keyin sizlarga Falastin bekorga beriladi. Haqiqatda xalifa qulatildi, xalifa yo'q qilindi, ular Falastinga bekorga yerni kesib kirib olishdi. Mana bu bizlarni oxirgi xalifamizni bizlar uchun ibratli bir yo'li edi. o'zini unga berilgan ne'matini, unga berilgan izzatini mana bunday holatda asrab turdi. Oxirigacha. Shu bilan u o'zini xalofatini tugatdi. Lekin izzat bilan tugatdi. Shunday ekan biz ham o'zimizni mana shunday solih xalifalarimizdan ibratimizni olaylik. O'zimizni mana shunday mustahkam yo'llarimizni davom ettiraylik. Alloh subhanahu va taolo barchamizga mustahkam turishlik, kuch-quvvat yig'ishlikka tavfiq berishligini so'rab qolamiz. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Dushmaningiz tayyordir, tayyor bo'ling, tayyor bo'ling. Dushmaningiz tayyordir, xushyor bo'ling, xushyor bo'ling. Mashg'ul qilsa sizni ichki jang bilan, yo johil qavmining bilan javob bering bir so'z bir ohang bilan. Bir ummatmiz bo'yamagin rang bilan mashg'ul qilsa sizni ichki jang bilan yo johil qavmining bilan javob bering bir so'z bir ohang bilan bir ummatmiz bo'yamagin rang bilan dushmaningiz tayyordir tayyor bo'ling tayyor bo'ling dushmaningiz ayyordir xushyor bo'ling xushyor bo'ling dushmaningiz tayyordir tayyor bo'ling tayyor bo'ling dushmaningiz ayyordir xushyor bo'ling xushyor bo'ling josuslarni jo'natar tayyor qilib go'zal mu'min musulmon ayyor qilib Yavuz niyat pulga umidvor qilib, biz esa yuramiz do'stu yar qilib, jasuslarni jo'natar tayyor qilib, go'zal mu'min musulmon ayyor qilib, yavuz niyat pulga umidvor qilib, biz esa yuramiz do'stu yor qilib, dushmaningiz tayyordir, tayyor bo'ling, tayyor bo'ling. Dushmaningiz tayyordir, xushyor bo'ling, xushyor bo'ling. Dushmaningiz tayyordir, tayyor bo'ling, tayyor bo'ling. Dushmaningiz tayyordir, xushyor bo'ling, xushyor bo'ling. Qaytarmoqchi sizni sofi tuqotdan, to'g'ri yo'ldan, hijratdan, jihoddan, imtihonlar kelsa ham iqtisoddan, chalg'imangiz buyuk maqsad muroddan, qaytarmoqchi Shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Dushmaningiz tayyordir, tayyor bo'ling, tayyor bo'ling. Düşmeningiz ayyordir xushyor bo'ling, xushyor bo'ling.